Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Dvadesetak kilometara južno od peruanskog grada Kuska nalazi se mjesto zvano Pakarik Tambo ili kuće proizvodnje. Kod Pakarik Tamba nalazi se brdo zvano Tambo Toko ili kuće prozora. Brdo ima tri prozora, njihova imena su Maras Toko, Sutik Toko i Kapak Toko. Iz prozora Kapak Toko, to ime u prijevodu znači bogati prozor, izašlo je četvero braće i četvero sestara. Oni nisu imali poznatog oca ili majku. Govorili su da ih je prema zapovjedi Boga Virakoče proizveo taj prozor. Bog ih je stvorio kako bi vladali. Kako su izašli iz prozora nazvanog Kapak Toko, odabrali su da im prezime bude Kapak. U prijevodu ta riječ znači bogat. Najstariji brat uzeo je ime Manko Kapak, drugi po starosti uzeo je ime Ajar Auka, treći Ajar Kače i četvrti Ajar Uču. Najstarija sestra uzela je ime Mama Okljo, druga po starosti nazvala se Mama Uako, treća se prozvala Mama Ipakura, a četvrta Mama Raua. Prema legendama, braća i sestre su nakon stvorenja rekli ovo. Legenda je zabilježio španjolac Pedro Sarmiento de Gamboa. Zbog toga što smo rođeni jaki i mudri i zbog toga što ćemo s ljudima koje okupimo ovdje postati moćni, napustit ćemo ovo mjesto i potražiti plodne zemlje. Kada ih nađemo, podložit ćemo narode koji u njima žive i ratovat ćemo protiv onih koji nas neće priznati za svoje vladare. To su rekli mama Huako, jedna od žena koja je bila strašna i okrutna, i Manko Kapak, njezin brat, također okrutan i užasan. Kad su se oko toga složili, počeli su okupljati ljude koji su živjeli oko brda, govoreći im da će ih nagraditi tako što će ih učiniti bogatim i dati im zemlje i imanja onih koje će osvojiti i podložiti. Otuda je došlo deset skupina zvanih ljudi. osmeno braće i sestara tvrdilo je da ih je Bog Virakoča stvorio kako bi bili gospodari. Na jeziku na kojem su govorili ta legendarna bića stvorena od vrhovnog Boga, riječ za gospodara je Inka. I tako su prema legendi stvorene prve Inke, narod koji će krajem 15. stoljeća stvoriti najveće carstvo u novom svijetu. Prema legendi, osmero braće i sestara krenuli su u potragu za plodnom zemljom. Uskoro je njihov broj spao na sedam. Ar Kače, Kače u prijevodu znači sol, najjači brat koji je iz pračke mogao izbaciti gromade kamena koje su rušile planine i kopale nove doline, bivao je sve divlji i okrutniji, pa su ga braća i sestre odlučili zatvoriti u brdo odakle su oni proizašli. Na putu prema plodnim zemljama Ajar Uča se pretvorio u kamen na brdu Huan Kauri. To je mjesto postalo središnji hram Inka, u kojem su se odigravali rituali koji su označavali prijelazak djeteta u muškarca. Manko Kapak i njegova sestra su pak dobili dijete i nazvali ga Činčiroča. Sin je bio naoružan i probušene su muši. Od tada su kod Dinka probušene uši bile simbol pripadanja redu vitezova ratnika. Šestero braća i sestara došli su u mjesto zvano Matagua, na ulazu u jednu dolinu. Tamo su podigli kolibe i krenuli u osvajanje plodne zemlje. Pedro Sarmiento de Gamboa piše. Došavši do zemlje pata našli su tamo naseljen domorodački narod po imenu Huaylas. Manko Kapak i mama Huako počeli su se tamo naseljavati i oduzimati zemlju i vodu Huaylasima. Pored toga, nanijeli su im puno štete i nasilja, jer su Huaylasi odlučili braniti svoje živote i zemlju. Kažu da je mama Huako bila toliko strašna u ubijanju Huajlasa da ih je sjekla na komadiće, trgala njihovu utrobu i stavljala u usta njihova srca i pluća. S hajbintom u rukama, a to je kamen omotan užetom, borila se protiv Huajlasa s vražjom odlučnošću. Kada su Huajlasi vidjeli te strašne i neljudske prizore, pobjegli su i tako napustili svoju rodnu zemlju. Kad je vidjela okrutnost koju je nanijela i bojeći se da će na njih gledati kao na tirane, mama Huako odlučila je ubiti sve Huajlase, vjerujući da će tako sve biti zaboravljeno. Nakon toga ubila je sve Huajlase koje je mogla naći i rukama je čupala djecu iz utroba trudnih majki kako ne bi ostalo nikakvog spomena na te jadne Huajlase. Nakon što su oteli zemlju, ima Manko, Kapak, Mama Huako i ostali krenuli su prema zemlji u kojoj je živio narod Sausera i Panaka. Oni su vidjeli što se dogodilo Huaylasima i za svog zaštitnika odabrali su Kopali Majtu. On je prisilio Manko Kapaka i njegovu pratnju na povlačenje. Oni su se vratili u zemlju koju su oteli od Huaylasa i tamo su obrađivali zemlju koja im je davala obilje hrane. Tu su zemlju zvali Huanaipata, ili nešto dragocjeno, ali nisu zaboravili na zemlju Sausera i Panaka. Nekoliko mjeseci kasnije vratili su se i napali su Sauaserase i počeli su tiranizirati njihovu zemlju. Napali su glavni grad, jurnuli su na njega takvom silinom da su uhitili, kopali majtu i ubili su s velikom okrutnošću mnoge Sauaserase. Kada je vidio da je zarobljen i plašeći se smrti, kopali majta je u očaju pobjegao i za sobom ostavio sva svoja imanja, kako bi ga ostavili na miru. Nikada više nije viđen, a mama Huako i Manko Kapak uzeli su njegove kuće, imanja i ljude. Na taj su način oni naselili zemlju između dvije rijeke i izgradili kuću sunca, koju su nazvali Intikanča. Podijelili su cijelo to područje na četiri četvrtine, koje su nazvali Kanča. Tada su naselili grad koji su nazvali Kusko. Prva zgrada podignuta u novoosnovanom gradu bila je malena kamena kućica pokrivena slamom. Manko Kapak nazvao je Korikanča ili spremište zlata. Dolina u kojoj je Manko Kapak osnovao grad nalazi se u Vandama. Sam je grad podignut na nadmorskoj visini od 3399 metara. Dolina se pak proteže u duljinu od 30 km i natapaju je tri malene rijeke. Zrak je suh, mraz je rijedak čak i u najhladnijim mjesecima. U dolini su to lipanje srpanj. Kišna sezona traje od studenog do veljače. Manko Kapak je prema legendi bio visok čovjek, mršav, iskren i okrutan. Doživio je 144 godine i osigurao je za Inke dolinu oko Kuska. Vlast je predao svom sinu Roki, koji je nastavio vladati u društvu svoje majke tetke Mame huakom. Tako je prema jednoj od legendi utemeljeno carstvo Inka. Na svom vrhuncu protezat će se u duljinu od 4000 km uzduž latinoameričke pacifičke opale. Imaće oko 12 milijuna stanovnika. I na vrhuncu te slave jedne druge pridošlice nasilno će srušiti to carstvo. Postoje druge nešto manje krvave legende o stvaranju carstva Inke, poput one da je Manko Kapak bio dijete sunca stvoreno od boga sunca Intija na jednom otoku u jezeru Titikaka. Manko Kapak i Inke dobili su od Boga zadatak da civiliziraju svijet. Krenuli su prema Kusku i usput je Manko Kapak zlatnim štapom provjeravao plodnost tla. Kada su došli u Kusko, štap je potonuo duboko u zemlju. Bio je to znak da je ta zemlja izuzetno plodna. Tamo je sagrađena kraljevska palača i veliki hram, a ljudi koji su tamo živjeli priznali su Manko Kapaka i njegove inke za vladare, jer su ih smatrali božanstvima. Ovu krvaviju verziju mita o stvaranju Inka zapisao je Pedro Sarmiento de Gamboa, španjolski vojnik, istraživač, povjesničar, astronom i humanista. On je u Peru došao 20 godina nakon što je srušena država Inka. On je te mitove skupio od Inka i zapisao ih u svojoj knjizi Povijest Inka. Godine 1572. Francisco de Toledo, španjolski peti potkralj Perua, naručio od Gamboa povijest Inka. Potkralj se nadao da će takva krvava povijest opravdati španjolsko rušenje carstva Inka. Mitovi su Inke vezivali uz boga sunca i osmero braći i sestara koji su izašli iz jednog brda. U stvarnosti Inke su bile jedan od naroda koji se uspio nametnuti prvo svojim susjedima, a onda i ostalim narodima koji su došli s njima u kontakt. Civilizacija Inka je pak izrasla na zasadama niza civilizacija koji su se razvila u Andama i na Pacifičkoj obali Južne Amerike, govori dr. Stašo Forenbacher s Instituta za antropologiju u Zagrebu. I Inke su zapravo vrlo kratka jedna epizoda na samom kraju pred povijesti južnoameričke do momenta kad na koncu dolaze Europljani. Carstvo Inka, odnosno Tavantin Suju kako su ga oni zvali, u biti traje 50 godina. Ono, ono carstvo koje je na vrhuncu moći. Inke se pojavljuju, negdje izlaze iz nekakvih magli povijesti, negdje u 12. stoljeću vjerojatno po Kristu. Dakle, Španjolci dolaze u 16. to je par sto godina. Dosta dugo su oni jedno od brojnih malih nekakvih plemenskih zajednica u tim visočima središnjeg Perua koje se sukobljava sa svojim susjedima i preživljava na, na, kad kad na uspješnije, kad kad manje uspješno. I e, de facto negdje tek u 14. stoljeću Inke postaju sila koja, na koju treba računati. Ljudi su u Južnoj Americi uz pustinsku obalu Tihog oceana negdje oko 9000. godine prije Krista počeli iskorištavati hranu koje je davalo more. Oko 6000. godine prije Krista ribari koji su živjeli na području današnjeg sjevernog Čilea, takozvani činčoro ribari, počeli su mumificirati svoje mrtve središnjem Peru oko 3000. godine prije Krista ljudi počinju podizati humke. U takozvanom predkeramičkom razdoblju koje traje od 3000. do 1800. godine prije Krista ljudi u Peru su počeli podizati velike građevine i humke. Razdoblje se naziva predkeramičkim jer ti ljudi nisu izrađivali predmete od keramike poput lonaca, vaza i čupova. Te su civilizacije imale razvijenu poljoprivredu, sustave navodnjavanja, pripitomljene životinje. Ribarstvo je također bilo jako razvijeno. Jeli su obilje ribe, krumpira, pundeve graha i niz drugih kultura koji su i danas jedva poznate Evropljanima. Uzgajali su pamuk i tikve i od njih su radili mreže. Njihove su pak građevine bile impresivne. Opisuju ih Michael Mosley i Michael Hakenberger u knjizi Ljudska prošlost. El Paraiso, koji gleda na 150 hektara plodne zemlje nizine oko rijeke Rio Chillon i koji je udaljen 2 km od mora, jedinstven je po svojoj monumentalnosti. Više od 100.000 tona kamena iz kamenoloma iskorišteno je kako bi se podiglo devet arhitektonskih kompleksa, tri kata visokih, koji se prostiru na 58 hektara. Analiza škrtih ostataka hrane koji su nađeni na tome mjestu ukazuje da su ti ljudi bjelančevine uglavnom dobivali iz mora i da su proizvodili predmete od pamuka i tikvi. Čini se da mnoštvo koje je podiglo El Paraiso nije na tome mjestu živjelo. Ti veliki centri korišteni su isključivo za rituale. Stanovništvo je živjelo na nekom drugom mjestu. Nakon predkeramičkog razdoblja dolazi keramičko. Civilizacije i dalje podižu velike građevinske komplekse u kojima se ne živi. Sada civilizacije počinju dobivati svoja imena ili bolje rečeno arheolozi im daju ta imena. Prva velika civilizacija zove se Čavin, po ogromnom kompleksu zvanom Čavin de Huantar. Nakon nje dolaze Moče i najska civilizacije. Nakon njih pak dolaze Tivanaku i Vari. Sve su te civilizacije nešto dale Inkama. Naska se uzdiže kao država, moće se uzdiže kao država, traje stoljećima, nakon izvjesnog vremena kolabira. Izgleda da su i prirodne okolnosti dosta tu odigrale ulogu. Naime, taj prostor kojem govorimo ne samo da je spektakularan prirodno, nego je i dosta ranjiv događaju se velike i nagle promjene klime, imate taj El Niño, imate i na nekakve dulje periode nestabilnosti klimatske, imate strahovite potrese koji su nam teško uopće zamislivi koji su mogli napraviti veliku štetu. 70. E, godina je bio jedan potres u Andama koji je recimo uništio oko 180 km željezničke pruge uz dolinu rijeke Santa koja nikad poslije nije sagrađena. Možete misliti što se moglo dogoditi u takvim slučajevima sa ovim irigacijskim sistemima. Vjeruje se da su neke od tih ranih država propadale upravo radi nekakvih silnih suša. Neke tragove toga i vidimo, to nije samo hipotetiziranje to se može, može i argumentirati. Dakle, suše velike, izraziti El Niño, ti, ti događaje gdje na jedan put imate silna kišna razdoblja koja traju po par godina, koje opet se okrenu na glavačke. Pa i takvi neki potresi zna se da su bili e, baš negdje sa krajem moće države, možda su imali tu neku, neki utjecaj. Nakon toga se dižu druge državne pa i carske zapravo institucije, prije Inka još. Vi imate onako gore na prostora današnje između Bolivije i Perua na, na prostoru jezera Titikaka, imate Vare, carstvo nešto sjevernije, imate Čimu na obali koji je nasljednik moće države. Dakle, sad mogao bi nabrajati ih još, ne, nije niti bitno, ali tek toliko da, da se dobije neki dojam da zapravo tu imate cijeli niz tih cikličkog uzdizanja i propadanja država koje nekako svaka ta sljedeća generacija je zapravo moćnija, veća, E, zahvaća veći prostor i sve veću moć u rukama tih pojedinaca koji ih vode. Na kraju cijele te priče dolaze Inke. civilizacije i društva često stradavaju od ekoloških poremećaja ili katastrofa. Jedna od društava koje je nestalo zbog ekološkog poremećaja je društvo koje je utemeljio jedan viking bigunac. Negdje oko godine 980. Torvald i njegov sin Erik morali su otići iz Norveške. Norveška, kao i ostale vikinčke zemlje, bila je prepuna krvnih zavada i Torvald je sa svojim sinom zbog, kako vikinčka saga navodi, nekih ubojstava morao pobići iz Norveške na Island ali obitelj se ni tamo nije smirila. Erik, koji je imao nadimak crveni, upao je u nevolje, ubio neke ljude i morao je bježati iz mjesta Haugdal na sjeverozapadu Islanda. A onda je po treći put Erik upao u nevolje. Opet su poginuli neki ljudi i ovoga je puta skupština na Islandu odlučila da se Erik na tri godine progna s otoka. Erik Crveni nije mogao ostati na Islandu. Na istoku Norvešku nije se mogao vratiti. Odlučio je krenuti na zapad. 50 godina prije norveškog pomorca Gunbjörna Ulafsona oluja je bacila zapadno od Islanda i tamo je on ugledao neke otoke i grebene. Kada se vratio na Island, Gunbjörn je proširio priču o svojim doživljajima, ali nitko se nije usudio poći njegovim putem. Nitko do Erika Crvenog. Erik i njegovi sljedbenici ukrcali su prtljagu i nešto stoke na brodove i isplovili s Islanda. Brodovi na kojima su plovili nisu bili spektakularni. Godine 1962. u fjordu Roskild u Danskoj nađeni su ostaci pet vikinških brodova koji su namjerno potopljeni kako bi zapriječili ulaz u fjord. Najveći od tih brodova dug je 28 i širok 4,5 metra. Ti su brodovi imali jedan jarbol i jedro. Osim jedara, pogon su im davala vesla. Na većim brodovima svaki je čovjek veslao jednim veslom. Na takvim su brodovima Erik Crveni i njegovi sljedbenici krenuli na plovidbu opakim sjevernim Atlantikom u potrazi za zemljom zapadno od Islanda. Erik i njegovi ljudi pronašli su zemlju o kojoj je govorio Gunbjorn Ulofsson. Kada su se iskrcali, vikinzi su otkrili da ta zemlja ima puno prednosti. Najveća je bila da u njoj nisu streli ni jedno ljudsko biće. Otoci ispred obale, zaljevi, rtovi, brda, rijeke, jezera i travnate padine bile su slobodne i mogli su se zauzeti. Tri su godine istraživali novu zemlju, obilježavali mjesta na kojima se mogu podignuti kuće i farme. Otkrili su da je zemlja bogata divljim životinjama, medvidima, lisicama, karibujima. Vode su obilovale ribom. Erik je zemlju odlučio nazvati Grenlandom, zelenom zemljom. Nakon tri godine prognanik se vratio na Island svijestima o novoj zemlji u novu zemlju krenuli su kolonisti koji su stvorili društvo koje opisuje Jared Diamond u knjizi Kolaps. Gotovo 500 godina, između 984. i negdje oko 1400. dva takva sustava u fjordovima izdržavala su najudaljeniju postaju europske civilizacije, gdje su skandinavci udaljeni 1500 milja od Norveške gradili katedrale i crkve, pisali na latinskom i staronordijskom, kovali željezni alat, držali stada životinja, slijedili zadnju europsku modu u odjevanju i na kraju nestali. Misterij njihova nestanka simbolizira stara kamena crkva u Hvalseju. Njezini zidovi, vrata, zabati od kamena još su uvijek netaknuti. Samo nedostaje izvorni krov. Oko crkve leže ostaci stambenih dvorana, štala, skladišta, kuće za čamce i pašnjaci koji su izdržavali ljude koji su podigli te zgrade. Od svih srednjovjekovnih europskih društava, nordijski Grenland ima najbolje sačuvane ruševine, upravo zato što su građevine napuštene dok su još bile netaknute, dok su ostali ostaci u Britaniji i kontinentalnoj Europi i dalje korišteni i na kraju su nestali ispod drugih građevina. Kad čovjek posjeti Hvalsej, skoro da očekuje da neki viking izađe iz nekih od tih zgrada, ali one su tihe. Nitko ne živi u radijusu od oko 30 km od toga mjesta. Zašto su propala vikinčka naselja na Grenlandu? Nekoliko je razloga. Glavni je zahlađenje koje je poremetilo ekološku ravnotežu na otoku. Taj je pak poremećaj izazvao pad uroda, teže držanje stoke, iseljavanje, pad nataliteta i tako dalje. Vikinzi na Grenlandu nisu jedini koji su zbog prirodnih poremećaja i katastrofa morali otići iz svojih gradova i naselja. Civilizacija Maja je svoj okoliš također dovela do uništenja. u Južnoj Americi katastrofe su odnijele svoj danak. Katastrofe u principu nikad nisu ono što bi se zvala pod navodnicima uzrok propasti civilizacije. Jedno društvo, jedna država, jedna civilizacija koja je čvrsta i koja dobro funkcionira, sigurno neće propast osim ako nas ne pogodi meteorit nekakav koji će uništiti zemlju, ne, ali neće valjda, pa na to ne računamo. Jel? Sustavi koji dobro funkcioniraju će vrlo brzo se oporaviti. Vidimo to na puno mjesta širom svijeta. Kreta nije propala radi nekakve vulkanske erupcije ili potresa. Imamo e, tamo recimo, sad govorimo o staroj brončanodobnoj kreti, imamo jasne tragove velikih potresa koji su razarali palače, posle toga su obično građene jače, veće, moćnije, bogatije palače. Jel? Dakle, dogod je stvar funkcionirala ekonomski dok je ideologija bila na svojem mjestu i tako dalje. Te civilizacije su uvijek imali. Zapravo civilizacija je istvorena zato da rješava takve, upravo takve probleme. Dakle, nekakve krize, one civilizacija postoji da bi rješavala probleme prebrođivanja kriza koje mogu nastupiti. Civilizacije propadaju u momentu kad same sebe na neki način iscrpe, kad postanu nestabilne i onda jasno različiti razlozi mogu biti taj nekakav okidač koji će dovesti do konačnog kolapsa. U ovom prostoru centralnih handa je doista bilo dosta tih i klimatskih i geoloških i raznih drugih pojava koje su mogle u određenom momentu kad je neka civilizacija već sama po sebi postala teško održivom izazvati na neki način, biti povod da dođe do do kolapsa. Pa i ono što se dogodilo Inkama treba shvatiti isto tom svjetlu. E, sasvim sigurno je da ta šačica Španjolaca koje su došli tamo koliko god bili nadmoćni, arogantni i, i tako dalje, da ne bi bili u stanju razoriti to carstvo, da ono samo po sebi zapravo nije već bilo u jednom stanju koje je bilo dosta nestabilno. Državu Azteka srušio španjolac Hernan Cortes. Državu Inka srušit će Francisco Pizarro. On je krenuo iz Paname na jug kako bi našao zemlju bogatu zlatom i kako bi stekao svoju slavu. On i njegovi malobrojni pratitelji prošli su kroz nevjerojatna iskušenja. Probijali su se kroz zemlju od koje zastajao dah. Ogromni vrhunci Nanda nestajali bi u plodnim dolinama ili u ogromnim džunglama. Nakon toga dolazila bi pustinska područja uz obalu. Ali Pizaru će se sve to vratiti. Na putu prema jugu oni njegovi ljudi susretali su naznake bogatstva Inka. Susreli bi i ponekog stanovnika te države. Ali tek kada je 1528. Pizarro došao u grad Tumbez, danas smješten na sjeverozapadu Perua, vidio je bogatstvo i ljude te civilizacije. Susret je bio zanimljiv i zbog toga što su po prvi puta ljudi u jednom gradu pod vlašću Inka vidjeli bijelce. William Prescott u knjizi Povijest osvajanja Perua piše. Španjolski kapetan poslao je na obalu jednog svog čovjeka po imenu Alonso de Molina. Njega je pratio crnac koji je stigao brodom iz Paname. Zajedno s njima na obalu su iskrcani darovi u obliku svinja i peradi. Nijedno ni drugo nisu poznavali ljudi novog svijeta. U predvečer Molina se vratio sa svježim zalihama voća i povrća. Molina je imao čudesne priče za ispričati. Kad se iskrcao, Okružili su ga domoroci koji su pokazali veliku zaprepaštenost njegovom odjećom, njegovom svijetlom puti i dugom bradom. Žene su posebno pokazale znatiželju i činilo se da su Molinu potpuno osvojile njihove čari. Njihovo iznenađenje je bilo jednako veliko kada je u pitanju bila put njegova tamnoputog pratitelja. Nisu vjerovali da je prirodna i pokušali su svojim rukama otrljati tu zamišljenu boju s njegova lica. Kako je Afrikanac sve to podnosio sa smijehom, otkrivali su se njegovi zubi, bijeli poput bjelokosti, i to je izazvalo još veće oduševljenje. Životinje su izazvale jednako oduševljenje. Kada je pjetao, zakukurikao, jednostavni ljudi su pljesnuli rukama i pitali što to on govori. Kako su pak izgledali stanovnici carstva Inka? Za razliku od stanovnika velikog broja nestalih carstava, Inke su uspjele preživjeti pad i osvajanje tu smo zapravo prilično sretni u odnosu na Rimljane i ove razne druge, zato jer Inke su politički uništene onda kad su uništeni, ali ljudi su ostali i današnja populacija Bolivije recimo, ja mislim da je još uvijek jedno 80% su autohtoni, dakle indijanci u Peru nešto manje, ali također jako puno oni se oblače mnogi još uvijek na tradicionalan način koji nije bitno drugačiji. Jel? Preuzeli su jasno neke stvari od Europljana, ali mnoge stvari su ostale. Naročito kad se paradno oblače, onda se vole oblačiti u te neke svoje stare tradicionalne odjeće. Prema tomu e, ne morate jako biti ovaj e, inventivni e, da biste si ih predstavili. Pogledajte si kako izgledaju današnji starosjedioci tih krajeva, slično su izgledali i nekad. Dakle, to su tkanine od pamuka ili od životinskih lakana, od apake, Prvenstveno tkane na e, različitim vrstama tkalačkih stanova, e, najviše na onim e, vodoravnim tkalačkim stanovima koje se s jedne strane oko, poja, oko pojasa svežu, s druge strane se svežu za jedan kolac koji je zabijen u zemlju, tako da ne mogu biti baš jako široke te tkanine, ne mogu biti široke koliko rukama možete dohvatiti, malo više od metra možda. Iznimno bogati boja, živih šarenih boja, vrlo bogatih motiva i vrlo dugačke tradicije. Izrada tkanine je u tom prostoru počela, ako ne ranije, ali onda barem paralelno sa izradom lončari. Ja mislim zapravo ranije, dakle to su hiljade godina. Suha klima nam je omogućila da mnoge od tih starih tkanina imamo sačuvane. Pončo koji se nosi Dakle, jedna jednostavna zapravo četverouglasta, e, četverouglasti komad tkanine s jednom rupom kroz koju se provlači glava. To je jedna tradicionalna vrsta nošnja koja se na svim tim prostorima od pamti vijeka koristila. Onda postoje različite varijante. Ponče može imati male rukavčiće koje se našiju, onda postoje neki manji dijelovi koji se mogu preko toga staviti. Prema službenoj povijesti i mitu, Inke su poticale od boga Virakoče, koji je stvorio zemlju i nebo i nastanio zemlji ljudima. Zemljom je vladala tama i koča je stvorio sunce, mjesec i zvijezde i naložio im da krenu na otok na jezeru Titikaka i da odatle krenu u nebo. Bog sunca Inti se pak obratio Inkama, zapravo njihovom vođi Manko Kapaku, i rekao mu Ti i tvoji potomci bit ćete gospodari i na vama je da podredite brojne narode Smatrajte me svojim ocem i bit ćete mojom djecom i štovat ćete me kao svog oca. Tim riječima Bog sunca dao manko kapaku pokrivalo za glavu sa svojim znakom i stavio mu borbenu sjekiru u ruke. Istog trenutka Manko Kapak i njegova braća i sestre siđoše prema naredbi stvoritelja pod zemlju, da bi izašli na površinu kod brda Pakariktambo, na mjestu gdje se prvi put sunce podiglo nakon što je stvoritelj razdvojio dan od noći. Iz brda Pakarik Tambo izašlo je osmero braći i sestara. U okolici brda pronašli su neke ljude koji su nagovorili da im se pridruže u osvajanju naroda i zemalja po cijelom svijetu. Nagrada za to bit će bogatstvo u vidu zemalja, i manja i ljudi koji žive u tim zemljama. Ljudi koje su uspjeli nagovoriti nazvali su skupine ili ailjui. Tih je Ailjua bilo deset. Podjela na Ailjue zadržala se do kraja carstva Inka. Na stranu e, legende i mitovi, uspon njihov je zapravo stvarno bio meteorski. Može ih se donekle pratiti par stotina godina, ali velim kao jedno malo i na izgled po ničemu posebno pleme koje je tu e, iskoristilo priliku nakon propasti carstva Vari koje je tu postojale negdje recimo do tisućite otprilike po Kristu E, nakon toga je nastupilo jedno vrijeme e, političke racijepkanosti i izvjesnom smislu anarhije i tu u tom prostoru su eto ti nekakvi inke egzistirali. O komu se zapravo radi Inka je termin koji se koristi i za jednog čovjeka, i za grupu ljudi, i za, i za carstvo, i za svašta, jel? pa da tu malo raščistimo stvari. S jedne strane, Inka je e, denominacija za jednu etničku skupinu. Imate nekakvih deset klanova ili rodova, nazovimo ih, koji su sebe smatrali tim Inkama, u užem smislu. E, u širem smislu danas kad govorimo o carstvu Inka, onda često mislimo na sve te ljude koji su u tom carstvu e, živjeli. Međutim, zapravo većina njih su bili nešto sasvim drugo. To je država koja je imala 4000 km od svojeg sjevernog do južnog kraja i tu je jasno jedna, jedna etnička e, šarolikost bila ogromna. A specifično značenje riječi Inka je zapravo Vlada koji dolazi iz tih deset klanova Obično se uzima da su Inke imale 12 službeno priznatih vladara. Ta kanonska lista ne obuhvaća sve vladare. Nasljeđivanje nije bilo čisto jednostavno. Na primjer, vladar po imenu Tarko Huamon je izgubio prijestolje i umjesto njega je zavladao kapak Panki i njegovo ime nije bilo uključeno u službeni popis vladara. Kapak Panki je onda otrovan i njegov poželjni nasljednik Kuispe Jupanki je također ubijen. Prvi vladar je naravno Manko Kapak. Nakon njega ide njegov sin Čintiroča, pa Ljukve Jupanki, pa Majta Kapak, pa Kapak Jupanki, Inka Roka i Jahuar Huakak. Za sve ove vladare ne može se pouzdano reći jesu li stvarno vladali ili su mitske osobe. Prvi vladar za kojeg se može reći da je vjerojatno vladao zove se Birakoča Inka. Nakon njega idu vladari koje je sigurno zabilježila povijest. Kako su se oni uzdigli, sam početak je opet e, nije baš pretjerano jasan, postoje te nekakve usmene predaje i legende. Negdje sredinom 15. stoljeća ili drugoj polovici 15. stoljeća, dakle nepuni 100 godina prije dolaska Španjolaca, sukobi koji su stalno zapravo se vodili među tim plemenima i grupama od kojih su Inke bili samo jedna, su ih na neki način izbacili na površinu. Jednostavno su pobjedili vjerojatno nekakvom ključnom sukobu sa svojim susjedima, o tom ovelim opet postoje priče. I za razliku od onoga što su radili prije, a to je da su napadali jedni druge, pljačkali se pa se onda vraćali u svoje područje, tadašnji Inka je odlučio zadržati to područje pod svojom kontrolom. I to je bio početak priče inače ima, legendarnih Inka ima neki 12-13 imena se spominje, međutim većina njih vjerojatno nisu ništa drugo nego legenda. E, znamo za nekoliko zadnjih. Jel? I prvi za kojeg sigurno znamo da je bio moćan vladar se zove Pačakuti. Pačakuti je negdje kraj 15. stoljeća proširio naglo svoj prostor vladanja na veliki dio tih, e, recimo, južnog dijela Visoravni Anda, negdje do, do Bolivije današnje, prema jugu i prema sjeveru od Kuska još za nekoliko stotina kilometara. On je bio prvi pravi Inka car, nazovimo ga tako. Jel? Poslije njega su zapravo još samo dvojica koji su vladali u punom smislu riječi. Tupa Inka koji je proširio onda svoju državu do sredine Čila, do, na jug dole negdje i na sjever praktički do, do, ove, do Kolumbije, do granice Ekvadora i Kolumbije. I posle toga Vojna Kapak koji je bio zapravo zadnji Inka koji je svoju vladavinu odradio, ali on je de facto umro prerano e, od bolesti. Društvo u carstvu Inka imalo je rigidnu strukturu. Društvo je imalo tri klase. Obične ljude, kurakase koji su vladali nad običnim ljudima i vladajuću klasu koja se pak dijelila na plemenite Hahua Inke i kraljevske Kapak Inke. Pored njih postojale su posebne klase zvane Janakona, Aklja, Kamajos i Mitimas. Gordon McEwen u knjizi Inke piše. Velike mase ljudi u carstvu Inka bili su obični ljudi s malo bogatstva i skoro bez ikakve političke moći. Uglavnom su preživljavali kao farmeri ili pastiri. Naziv za njih je bio Runa Kuna ili ljudi. Glave obitelji nakon vjenčanja su nazivani hatun runa ili veliki ljudi. Oni su bili odgovorni za kućanstva. Klasa kuraka se sastojala od nižeg provincijskog plemstva, koje su u cijelosti činili administrativni službenici odgovorni za vladanje nad skupinama od stotinu ljudi u tom decimalnom administrativnom sustavu. Ta klasa bila je nasljedna i članstvo u njoj se prenosilo na sljedeće naraštaje. Najviša se klasa sastojala od kapakinga, koji su svoje podrijetlo vukli od čistih inka nastalih od manko kapaka i od hahua ili vanjskih inka. To su bile inke koje su pripadale onim narodima koji su živjeli u dolini Kusko ili u njezinoj blizini i koji su govorili kečua jezikom kojim su govorile kapa kapak Pored ovih klasa postojali su kamajosi koji su se bavili nekim obrtom ili su znali neku vještinu poput graditeljstva. I time su bile skupine kojima su vladali njihovi njihovi etnički vladari i koje su poslane u neko područje kako bi za vladare Inka obavljali neku posebnu dužnost, poput držanja garnizona u novoj osvojenoj zemlji ili uzgajanje neke posebne kulture ili gradnje neke posebne ceste. Janakonu ovako definira Gordon McEwan. Status Janakona španjolci nikad nisu razumjeli. Oni su ih klasificirali kao sluge, ali oni nisu bili obični sluge. U stvari, postati Janakona bio je jedan od malo načina napredovanja u carstvu Inka. Janakone su novačeni iz redova najboljih i najsposobnijih ljudi u carstvu. Davali su im se poslovi koji su zahtijevali vještinu i sposobnost. Neke Janakone čak su bili imenovani na mjesto Kurakasa. Klasu aklja su pak činile izabrane žene. Svake godine car je slao svoje kraljevske inspektore zvane Apu Panka kako bi skupio danak u mladim djevojkama. Odabirane su najljepše djevojke i odvođene su Kusko. Izbor za aklju smatrao se velikom čašću kako za obitelj, tako i za djevojku. Neke od tih djevojaka postale bi djevice sunca, ponekad bi se ritualno ženile za bogove i stanovale bi u hramovima. Druge su pak određene za žene cara. Treća skupina akar ženila se za Kurakase, tako je car nagrađivao svoje niže plemstvo i upravljača. Najnepoželjnije djevojke odlazile su za sluškinje, druge su pak bile pjevačice i sviračice na vjerskim festivalima. To je bila jedna vrlo kruta hierarhija. Imali ste te inke po krvi, da ih tako nazovemo, tih deset klanova, a i lju su se nazivale te njihove, njihove nekakvi rodovi, klanovi. a lju je nekakva proširena obitelj, grupa ljudi koji su povezani krvnim srodstvom, dakle nekakvom srodstvu jesu ili misle da su u srodstvu, imaju nekakvog mitskog pretka. Bilo je tih deset klanova koji su de facto bili vrhunska aristokracija Inke. Ja. E onda kako su se oni širili, jasno trebalo je još druge ove administracije i administratora i nekakvih e, regionalnih e, vladara koji će vladati pojedinim dijelovima te sve veće države, tako da su onda mnogi od te lokalne aristokracije na neki način postali, nazovimo i tako, počasnim članovima. To su bili nekakvi inke po, po počasti, jel? ne po, po rodu, nego po počasti. Ti su bili ipak jedna malo niža kasta, ali još uvijek vrlo moćna. Španjolci su imali jedan termin koji su kad kad upotrebljavali za njih, govorili su za njih da su orehones. Orehones znači ljudi sa velikim uhima. Radi čega? Radi toga jer su nosili često vrlo velike naušnice ukrasne. To je zapravo bio indikator društvenog položaja. Jel? Kao što, ne znam, danas oficiri nose svoje oznake, tako su oni nosili te te velike naučnice i Španjolci su ih zvali orehones. To su te, te dvije najviše klase, dakle inke, iz kojih dolazi sam vrhovni vladari, vrhovni svećenici i ostali, i onda ta jedna malo niža grupa e, vladara. A onda ispod toga su bili isto tako u Ailjue organizirani svi ostali. A i ljudi su interesantna jedna formacija društvena, velim nešto što se donekle može usporediti sa tim škotskim klanovima, dakle dosta brojne grupe ljudi od par stotina koji imaju navodno zajedničko porijeklo, imaju zajedničke terene, oni, oni e, zapravo e, vlast nad teritorijem unutar ljua se ne dijele. Španjolce je često zaprepastio sustav na koji se nasljeđivala vlast u državama koji su srušili u Novom svijetu. Kada su došli u dodir s carstvom Azteka, upoznali su novi način nasljeđivanja vlasti. Aztečki vladar nazivao se Tlatoani. Španjolci su došli iz zemlje gdje se prijestolje nasljeđivalo po pravilu da iz određene obitelji u pravilu najbliži potomak vladara nasljeđuje tu krunu. U pravilu je to bio najstari sin ili najstariji najbliži muški srodnik. Azteci su pak na drugi način birali svog vladara, Tlatoanija. William Prescott u knjizi Povijest osvajanja Meksika piše. Vlada je imala oblik izborne monarhije. Četvorica najvažnijih plemića koji su izabrani od svojih izbornih tijela za vrijeme vladavine prethodnog vladara popunili su uredi izbornika i njima su pridodani, uglavnom u ceremonijalne svrhe, dvojica predstavnika kraljevskih saveznika iz Teskuka i Tlakopana. Suveren je odabran među braćom umrlog vladara ili iz reda njegovih nećaka. Tako je izbor uvijek ograničen na jednu obitelj. Kandidat se morao istaknuti u ratu, iako je u slučaju zadnjeg Montezume on došao i iz reda svećenstva. Taj jedinstveni način popunjavanja prijestolja imao je svoje prednosti. Kandidati su dobivali obrazovanje koje je bilo primjereno kraljevskom dostojanstvu. Dobu koje su birani ne samo da je osiguravala da se na prijestolje ne popne maloljetnik, već je i davala dovoljno vremena da se ocijeni karakter budućeg vladara. Inke su imale svoj za Europljane također nepoznat način biranja vladara a ljudi su unutar ekonomske organizacije države zaduženi za plaćanje poreza, naravno, jer država tak funkcionira. Pojedine ljudi imali su vrlo specifične određene zadatke, zanimljive katkad, jer ovisi gdje su bili i s čim su se bavili. Jel? Tako da ste imali skupine koje su, recimo, većinom su morali davati nekakve poreze u, u hrani, u žitu, u nečemu. Postojalo je nešto što se zvalo mita, to je uvjetno rečeno prinudni rad, dakle dio toga poreza je bio u radu ovisno tomu gdje je pojedini i ljubio, taj rad se mogao sastojati recimo od održavanja jednog dijela ceste ili od gradnje i održavanja jednog mosta bitnoga ili ovakve nekakve specifične stvari koje su oni radili. A inače za samo, to sam još zaboravio reći, to je dosta bitno, za samo tu silnu ekspanziju koja je nastala de facto pod kraj sa ta zadnja tri vrlo moćna inke, iza nje slijedi jedan princip e, koji se zove ne znam koji je točan hrvatski termin, e, engleski se to zove split inheritance. Naime, Inke su imali puno žena i puno nasljednika. Jedan od njih će biti budući vladar. Svi ostali nasljeđuju materijalne vrijednosti koje je sakupio njihov prethodnik. Dakle, i taj stari Inka kad umre, on vam umificiran, međutim, on zapravo nije mrtav on i dalje sjedi u svojoj palači. Ti njegovi nasljednici nasljeđuju sav njegov, njegov, njegove terene, njegovu palaču, sve što on ima, jel? I brinu se za njega i zapravo on eh, on se vodi okolo u posjetu drugim ljudima, dakle njegova mumija je živ čovjek praktički. Jel? Eh, jedini koji ne nasljeđuje ništa je novi Inka. I da bi on mogao funkcionirati, da bi država opstala, on mora ići osvajanja jer mora osvajati nove ljude, nove teritorije i na temelju toga. Dakle, to je nešto što je očito bio jedan od elemenata koji su doveli do spektakularnog širenja toga carstva. Međutim, s druge strane, to je bilo i nešto što je krajnju liniju donijelo, dovelo do njegovog kraha, jer kad su inka osvojili sve što su mogli, sve što je bilo za osvojiti, a oni su u jednom momentu osvojili čitav svijet iz njihove perspektive, sve što im je moglo biti zanimljivo, onda je nastao problem. Carstvo Inka stvoreno je osvajanjem. Prema legendi Manko Kapak i njegova sestra i supruga Mamo Huako uništavali su narod za narodom, pleme za plemenom. Čak se i u onoj blagoj verziji mita navodi da su okolni narodi prihvatili vlast Inka zadivljeni njihovim božanskim podrijetlom, ali i snagom. Carstvo koje je osvojeno silom moralo se silom i braniti. Zakoni su bili strogi i nisu bili pisani jer nije bilo pisma. William Prescott u povijesti osvajanja Perua piše. Zakona je bilo malo i bili su izuzetno oštri. Odnosili su se isključivo na pitanja kriminala. Malo drugih zakona je trebalo ljudima koji nisu imali novca. Trgovine je bilo malo i teško da je bilo ičega što bi se moglo nazvati imovinom. Zločini, krađe, preljubi i ubojstva kažnjavali su se smrću. Iako je bilo odredbi koje su mudro omogućavale da se prigodom izricanja kazne uzmu u obzir neke olakšavajuće okolnosti. Blasfemija prema suncu i vladaru Inka kažnjavala se smrću uklanjanje oznaka, skretanje vode sa susjedove zemlje, paljenje kuće, sve je to okrutno kažnjavano. Zapaljenje mosta kažnjavalo se smrću. Buntovni grad ili provincija je uništavana, stanovnici istrebljivani. Pobuna protiv djeteta sunca bila je najveći od svih zločina. Zakoni su bili jednostavni, sud je bio brz. Već na prvom saslušavanju određena je kazna za neki zločin. Valja napomenuti da kazne nisu bile iste za obične ljude i plemiće. Smrtna kazna izvršavala se na razne načine, vješanjem za noge, kamenovanjem, bacanjem slitice ili premlačivanjem do smrti. Ali nije mogla biti izrečena bez odobrenja vladara. Zatvora je bilo malo, ako ih je uopće i bilo. Gordon McEwan u Inkama piše. Manja kazna zvana hivaja izvršavala se u slučajevima kada za prvi zločin nije bila opravdana smrtna kazna. Ta se kazna sastojala od bacanja kamena na kažnjenikova leđa s visine od otprilike jednog metra. Ta je kazna mogla biti smrtonosna, a smatrana je nekom vrstom poniženja ako bi kažnjenik preživio njezino izvođenje. Koristilo se i mučenje, ali netko tko je ukrao hranu iz nužde bio je prvi put blago kažnjen, ali je zato njegov kuraka mogao biti ozbiljno kažnjen zbog toga što ne vodi računa o svojim ljudima. U držanju carstva pod nadzorom bitna je bila i vojska, govori dr. Stašo Forenbacher s Instituta za antropologiju u Zagrebu. To je nemoguće bez vrlo jake vojske, bez vojske koja je sigurno nemilosrdna, koja je po potrebi u stanju pobiti bez milosti svoje neprijatelje i tako dalje. Jer to se sigurno događalo puno puta. Govorili smo ranije o tome kako su ove ranije države, zapravo bile teokratske države koje su počivale na tom nekakvom ritualnom ratovanju gdje su se žrtvovale zarobljenici gdje je to bio očito bitan dio e, čitave ideologije. Kod Inka izgleda ipak stvar bila malko drugačija. Nije da su oni bili, postoji ovakva jedna romantičarska priča da su Inke bili sad nekakvi jako prosvjetljeni, i sofisticirani vladari koji su ukinuli te stare običaje žrtvovanja, koji su vladali kroz nekakvu e, diplomaciju i, i mudro. Do izvjesne mjere da, međutim iza svega toga morala je stajati silna i, i, i nemilosrdna vojnička moć da su žrtvovali ljude, o tomu možemo se još eventualno malo o religiji porazgovarati, o tomu ima jasnih, jasnih indikacija, ali ne na ovaj način da, kao što su to radili Azteki i kao što su to možda radili i moći, moće i, drugi prije njih. Inke su očito brzo postali dovoljno strašni ratnici na, na glasu da su mogli e, zastrašivanjem i uvjeravanjem često postići više nego nekakvim sirovim ratovanjem. Tako da su mnoge dijelovi njihove države stečeni mirnim putem jer je jednostavno nekakva lokalna e, elita koja je vladala na nekom prostoru shvatila da im je pametnije da im se potčini i da bude s njima i, pa će i ostati na vlasti jer Inke onda nisu micale te, te lokalne elite nego su ih nekako ostavljali pod svoje nego da im se pokušaju odupriti jer je izgledalo da im se baš i ne mogu odupriti najčešće. Bilo je izuzetaka, bilo je nekih prostora koji su, se, koji su ratovali, koji su se pokušali odupriti pa im baš i nije uspjelo, ali većinom je ili ratovanjem ili još češće možda diplomacijom su oni zapravo širili to carstvo, barem u kasno vrijeme kad je to carstvo već bilo doista moćno i toliko impresivno da izgledalo kao da mu nema se smisla odupirati.